پس اگر امت لوتی که نجات هشتمین دوره جلسات علمی فکری و اصلاحی سال 1400 اختتامی جلسات با سخنرانی مفتی محمد قاسم قاسمی اجرا و ضبط مرکز علوم قرآنی سودان دعوت الى الخیر امر بالمعروف و نهی المنکر و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى في مقام اخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء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 لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بإذن الله اخرج مخرج الصدق بسم الله الرحمن الرحيم سروران عزيز و واجه براتان و محترمین با احترام و با عزتین گوهرانی که مشارکت دارن ها دعا کنید که نو آخر وقت و شما خسته و شما مستفید بیته از چند روچ از صحبت و بیانات و افاظات و افادات دیگه دیر گوسته اینو بعد شما را معطل کنگ و مزید با سخنان شکسته وقت شما مزہ کسی غذای مردم خوبیم بار تو پدا تلخین غذای با بی بھی بیش می مزے مردم خراب مکن عنوان جلسه جلسہ بسیار اللہ با شکوه ہیں مبتکرانه جلسات علمی فکری اصلاحی وغیرہ میں جامع ہم بے علم نیازداری آزداری ہم بے فکر ہم بے اصلاح به مردم تمام کشوری، نیازمند ای مقوله اند به اصلاح اخلاق به اصلاح اعمال به اصلاح عقیده به اصلاح معاشره به اصلاح رفتاری به همه اصلاحات علم همه رنگ علمی علم دین علم دنیا علم اقسام علوم فکر و ابتکار لازم داره امیدوارن عزیزان در این موضوعات از سخنرانان مختلف مستفید بیتگه استفاده و کتا چیزی نمانتا برای بنده حقیر که من نہ رسمی سخنرانی و نه چی تمام چیزاں علم و فکر و اصلاح تاوت نے آزمند طالب علمی و بہرحال فکر ہم میں ہیں و اصلاح میں ہم اللہ وقت خیر کا مفتی خالد اللہ رحمت کا گاگاہ مائے گشت وجہ توش ماہ یا روچی جوان میں اصلاح میں گشتی خدا بزرگ بس ماہ انتظار ہیں کہ اللہ بزرگی بگن دے لہذا سروران عزیز من چند معروضات شما دعا کنن انو کی فرصت اللہ تعالی نصیب کو تا دیدار ہے و الله تعالی توفیق دند بر زبان ما چیز بیارید که واقعا مایه اصلاح بنده و شما بیت و اصلاح چیزی که هیچ کسی چاہیے بے نیاز نه ای برادر بے نهایت درگہی است هرچه بر وی میرسی بر وی مایی البته من هم ندانم که جلسه یه رنگ طولانی و تفصیلاتی بلی مولانا عبدالواحد صاحب این قلندر اینشی ای واجه انچین ماشاءالله باز پدا نازنینه قلندره شی برو سر و چشمم بنشینی نازم بکشی که نازت بکشم که نازنین صادق بشی ای هنچو دستور داد و هنچو ربط که تباید بیای و من هم نسوجه کو نه جزته کو تو بعد من پشیمان بود تو بله آر ربطه گچم من تلفونی هم آرنگی نداری که تماسی مردم بگیری لا قوت الا بالله دیگه قلندران یک شانی دارش مدانه از ما هم نزانتا که یه رنگ من فکر کنم مختصر این جلسه و انشکای بزرگ من رو چی باز راه کیت کن تفصیلات انجاز کو گوشی بیا که فلان روز شروع بود تا این کس خلانه من گو اخیر ما ما کدام شمار بالاخره به هر حال حالا که مقدر بیتا و ظاهرا شما گمان نیکیم و بعد هم اگر عیب گنده ها انشالله خوب مردم ایبان پوشند و ما کاری نه عزیزان گرامی وہی عزیز میں مجری یہ اوتی معلومات کم که بلی بالا به بابا دو گشت دیگه رئیس مجمع بابا که گشته من رئیس مجمع ترا که گشته رئیس مجمع حضرت شیخ الاسلام مولانا مجمع فقی شیخ الاسلام مولانا عبدال حمید صاحب بنده یه خادمی همه مجمع تا این فیلم خادمی هم و این دیگه چیز هم تا همه رنگم این نقش خادمانه یودای کاره نه اللهم صل علی النبی الامی و آله و سلم تسلیما به هر حال عزیزان گرامی قبل از اسی من دو نقطه که خیلی مهمه یکی که شما را تقدیر و تشکر کند شما حوصله واقعا شما سورانی و سراوانی نگا و ای که شما ابتکار و ای جلسه همچین برگزار کتا گرچه بنده اهلیت ندارن که همچنین جلسه خطاب کنن بله بهرحال شما در انتخاب موضوع و در دعوت افراد و در جمع کردن مردم شما ابتکار و نشان داتا و توفیق و حاصل کتا شما را و تمام این مسئولین دستندرکاران و عزیزان مرکز علوم قرآنی سوران و برگزار کنندگان این جلسه و جوانانی که ماشاءالله حال و حوصله داشتند و سراپا روز بعض مندیست شن نشاط دارن این در وقت یک ابتکاری برنامه ای و من احساس کنم که باید چی نوع برنامه باید الگوگیری بی تعصیبی در شهرهای دیگر در مناطق دیگر فقط برای همیشه که برای اصلاح و علم و بدون که دیگه خاصی مناسبتی من فکر کنن جایزه و دیگه چین چیزی هم شاید نیده تا لحاظا ایشی خیلی جالبین چیزی و امیدوارم که در اهل علم هایی که هستن انشالله الگو گیری کنن دومی مسئله عرض تسلیتی به شما عزیزان مخصوصا اهل سوران که بعد از مولانا عبدالحمید جهان دیده رحمه الله که سرور و بزرگ و مدروستانی تاج سرت و الله تعالی ای ابتلا پیش ارد که آچه میں قافله جدا بیت و اخیرا همی عزیزانی که در این حادثه اخیر به لقاء الله رفتگند و سفرش کوچی ای دنیا و ای درجه شهادت این نوع آهنی نصیب بیت، مولوی عبدالعزیز فرزند مولانا عبدالمجید صاحب و ای عمران، و دیگه دو نفر عزیزانی که از جای دیگر بودن ایران شهر کجا به حال ما عرض تسلیت داره همچنین در گذشته کلی عزیزان و کسانی که در این دوران چما جدا بودن غیر سپاهی از که چند ما قبل چمشم قافله جدا بید و عزیزانی که برحال دیر و زود و نامش مستحضر نه یا طولانی بید اما بشما به شما تسلیت گوشم شما سروان عزیزان الله تعالی این تمام عزیزان مغفرت کند درجاتش بلند کند در جوار رحمت وقت جایش دا بازماندگان الله تعالی صبر و اجر کامل نصیب کن جای تمام عزیزان و رفتگان مخصوصا ای عزیزان الله تبارک و تعالی در خانواده در جامعه در مساجد و مدارس و هر جا کشن نقشی داشته الله شان جا به بهترین وجه پر کند انشاءالله و الله بعد از آنها ما را دچار فتنه مگردینی اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم یا رب العالمين الله ما را نصرت کن و الله تعالی چی فتنه حفاظت کن و میرنگا دارلون کراچی که ما و مولانا عبدالوهای صاحب و خیلی از عزیزان داستان دو استاد جلیل القدر یکی مولانا افتقار احمد که شرف شاگردی بازی ہیں عزیزان ایده دارند تو نعمت الله چترالی ایدم عدید هم به فاصله همه دو روز یکی مروچی یکی دو سه روز قبل چی دنیا رفتند اللہ آنی مغفرت کن که این کسی شاگرد دا موجودن به آیند تمام عرضه تسلیت بید الله آنی رفع درجه بکن انشاءالله و جایش در دارلوم کراچی پر گردید تو الله تعالی این مشکلی که برای مولانا گرگیج صاحب و این جامعه پیش که و حالات تشنج امیزی امیدواریم ایشی با درایت و با حوصله مسئولین و با ابتکار عمل و با دعای شما عزیزان انشالله چی به بهترین وجه حل بیت انشالله و ما هم به شما مجده دهیم طوری که حضرت شیخ الاسلام اگون گفته بید و ملاقات هایی که بودتای واجن چه دا چه استان و کلان علماء دا ملاقات هایی کتا امیدواری هستن که انشالله این مسئله حل بی و فرصت سو استفاده به گروهی که اگر بد برداشتی کتا و بد برداشت که انشالله نرسید و مایه خیر و هدت و رشد بی امیدواری انشالله والله تعالی برکاتی بده انشالله اللهم صل على النبي الامی درود بغنی اللهم الله. بهرحال بعد از این تمهیدات ما آیات بند خدمت شما و عزیز مولوی اسحاق صاحب گشت که در مورد رسالت و رسالت امت چی و موضوع چیه رسالت رسالت امت ولی بله، موضوع بالاخره منم متوجه نبودم ولی من فکر کنم تماما در این موضوع خبر کوتا بهرحال این آیات قرآن مجید ما را به رسالت متوجه کن عزیزان گرامی اللهم صل علی نبی الامی در مورد رسالتی که ما یک مسلمانی رسالت چیه واسه ای امت رسالت و ارزش چیه من لوتن بعضم شما وقتا مگیرم پرچه ده اهل علم یک گشتی من آیت یک اهل علمی گره ترجمه کو خاشمی کو کوشی مولوی صاحب زن ما علب کاشتا مادنا تو آیت هم ما ترجمه کنه ما مگر <laughs> بلا دیگه جمله هم گو ما مگر پس جاری انتا ما مگر پلان تا اهل علم راه برکنه خیلی سنگینه کثیر اهل علم موجودن بعد می سوران و سراوان فرهنگی هم ماشاءالله اهل علمه بعضزان ماشاءالله جامع جامع جامع المنقول والمعقول جامع العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية إن شاء الله فمي حتر ما مرهم منتظري وشي جملة گوشتا کہ سراوان قوم بلوچستان گوشتا کہ الله تعالى سراوان رفعت دان سراوان سوران سراوان بزرگ با تمام وتي شعبه و شهرستان الله رفعت علمي و عملی نصیب الله تعالی همه سابقه خوبی که داده این سابقه الله تعالی مزید درخشانتر کن با وجود شما عزیزان انشاءالله با وجود این علماء وشن جاها پر کن اذا حضرت مولانا عبدالواحد گشتی رحمت الله علیه حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور مولانا عبدالسمد ساداتی مولانا شهداد رحمت الله علیه و بسیار مولانا صوفی دوست محمد صاحب و قول غلام رسول و بسیاری از عرفا و بزرگان در این منطقه که بر نام گرگش طولانی بید و این منطقه همیش فیض رسان بید لحاظ امیدوان این منطقه الله تعالی درخشینید و مایه خیر و برکت بر تمام مناطق قرار دند اللهم صل علی النبی الامی شهول الله دهلوی رحمه الله تعالی یکی از مفکرین بزرگ جهان اسلام و شاید بعد از آیی دیگه آرنگین فردی که در سطح آیی بید تا حال مشاهده نبوده و فوق کل ذی علم علیم نحسبه ولا نزکی علی الله احدا حضرت شاولی الله رحمت الله علیه گوشی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعثت و یعنی مبعوث به یک به پیامبری یک بعثت که اشیا تعبیر کنند به بعثت مقرونا آگوشی بعثت مقرونا یک واژه شاید دیگر همه برداشت کتا بله شاه صاحب اشی واژه و اصطلاحی تایده شی بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت مقرونه یه دیگه پیغمبرانی بیست بیست هی مفهوم کلام آیه رنگ من برداشت یعنی دیگران دیگه در زمان گذشته پیغمبرانی پیشین مبعوث بند رسالتی دارند ماموریتی دارند جانب الله آهانی زمان طوری که بعد از آیت دیگه پیغمبری کهیته و کار امر بالمعروف کار نهی عن المنکر آهن اومده هم انجام داتا لیکن من حیث یک عمله من حیث ایشی که یک یک فریضه ای انجام دیا اما بیست رسول الله مقرونه ہے یعنی چی بیست رسول الله مقرونه ہے که ادا یک پیغمبر مبعوث بیت و در کنار پیغمبر امتی هم مبعوث بیت دقت فرمانه آدگر معمولیت داره امر معروف کنن دعوت دن دعوتش داتا جهادش کتا لیکن امت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بعد از چون بعد از حضرت رسول دیگه پیغمبر نه دیده سوالی هم پیدا کی و گاهی میرنگی مردم ناقص العقل ناقص الفکری گاهی گاهی <coughs> برای این شبه ایجاد بید و شاید این تمنای دلتا به شکل شبه به شکل تمنا و تمنا به شکل شبه که عجیب حضرت نو علیه السلام و سلام و پنجه سال لبی سفیهم الف سنتین الا خمسین آمه و بسیاری از پیغمبران همین عمر طولانی و در یک خطه چند پیغمبر هم عمر طولانی گذشته امتانی گذشته پیمبرانی می نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم <clears throat> اللهم صل علی نبی عمر مبارک شست و سه شست دو سال و عیسی سلام قمری هم شاید شست سال بوشن شمسی خیلی اندکی شخص و بعد سیزده سال در مکه ده سال در مدینه امکانات آن روز هم اندک ای رسانا ای چیزا نه امکانات کتابتی هم نه و حضرت رسول سفر هم زیاد نکو صلی الله علیه وسلم سفر بعد از بعثت به طائفه شام سفر که قبل از بیسته لذا مدت کم زمان کم و مکان هم که خیلی حضرت رسول از مکه سیزه سال که در مکه ده سال هم در مدینه تا مرز تا تبوک تا مرز روم نزدیکا، بلقان و منطقه ربط ولی او دیگه استقراری و اقامتی نبید این سوالی پیدا بینه کاش کے مردوں میں رسولہ ہزار سال دو ہزار سال عمر دے بوتے حضرت نوح ماں مروشی اگر ہزار و پانچ سات سال بوتے ہیں ہم زیارت کو وہی آسر پوڑ تھالا وہی عصر متشنج نے اوپر پھنچنے یہ نیاز داشت واقعا واقع پیغمبری کے یہ مرچی کے امکانات ہی پہلے اختیار آئے تھا چقدر رسول الله صدای در جا حرف دی کا غم کو لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمانے دراجین دے یک بھی تچکین زمانے دراجین زمانے درادین زمانے وہ مکان تمام عالم ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلم رو دعوت ہیں همراه رسالته لیکن عمر کم سفر کردن از قدر سلیمان علی نبی علیه و السلام رنگ تختی و تخت روانی و رنگ امکانات سفریه که غدوها شهر و رواها شهر زود که رنگ هم نبود سواری و اولاک و سواری مركب عسبه وشطره ايه عم خيلي فاقد كم عندك ولا الذين أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه وتولوا أعينهم تفيض من الدم ألا يجدوا ما ينفقون الله تعالى همه یه كم بود امكاناتك که در زمان حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم هست در سوره توبه الله تعالى ذكر كان كي من این ترجمه من عرض کنم معذرت رو برای کسانی که بالاخره طلبه دانش آموزن که ای پیغمبر در خدمت تو حاضر بیتن در محضر تو و ده که تا سواریه بده مرکبی شطوری اسبی اولاغی تا گشت که لا و ما حملکم علیه من ندارم این چیزا که من شما رو کمک کنم تا شما جهاد برید شما در راه الله جهاد کنه آهم برگشتن در علیه که گریانتن چشمانش عشقبارتن سبحان الله برای چی باشه امکانات نیا برای می مولوی صاحب گوشه امکانات نه برای می دائی گوشه امکانات نه ای بابا تولو عینم تفیدو من الدمع سبحان الله عشق چشمش پر از عشقه که باید چیزی تام تا هم نتوان تا هم کمک کنه حالت این رنگ تبوکه با حضرت عثمان چقدر قربانی ده. تا برحال این سوال باید مارا را متوجه کن آخر چرا چوبو بود ایسیا شاوری الله گو ای بیست مغرونه پاسخ جواب جواب دادن عزیزان دقت کنه فرمانی که جهان چنان تنوع داری جهان بعدی چنان وسعت داری جمعیت چنان افزون بید سالی که ما دانش آموز جمعیت ایران ما 20 میلیون است مشکل 20 میلیون ما رو نزدیک به 100 میلیون هشتاد میلیون که نامه گرم، به شاید دقیق سرشماری بی شاید افزون بی و جمعیت جهان چقدره لحظه ادای کار یک پیغمبر و دو پیغمبر و سه پیغمبر و یک تن الله تبارک و تعالی به لطف واد به فضل واد به توفیل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که چون الله تعالی الرحمت للعالمین که الله تعالی گوشی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تو که رحمتی برای تمام جانیان وما أرسلناك إلا كافة للناس والله فرماني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كجام رادو دویا كجام نسقه خد گو پس این جوابشن که آه بیست رسول الله مقرونه یعنی چی؟ یعنی در کنار بیست رسول الله در کنار مبعوث به حضرت رسول الله الله تعالی به رحمت واد به لطفیت یک امت مبعوث کند این امت کل همه معمولیت داری که پیغمبر دارید روی هم ربطه البته مجموعا این امت هم مبعوث فمی حضرت علامه سید بلازن رحمه الله استدلال عجیبی کن که بیچاره خود کلمه بعث و بعثت برای امت به کار رفته در ادبیات نبوی من یاد یک بری مقاله من برگردانی کو قربان به یک دبیر یا که تشیا ویرایش کن و سیر آه ای بعثت کلمه اعتراض کو یک ای برای رسول الله تا پتی نوشته من من ننوشته این اصل مؤلفه سید بلسان رحمت الله علیه امام دعوت شناس دعوت در قرن بیستم بیتا و این قصدن یاردا و منم قصدن شیع بقا کتا گرچه من ایران فرهنگ تا نه بل مرورش جا کپی رسول خدا صلی الله علیه و سلم این کلمه بکار بود برای امت و صحابه هم همه فهمید ابو بکر عمر عثمان علی همه فهمید ما ما مبعوثه ما فرستاد مبعوث فرستاده شده بی که پیغمبر بین مبعوث بعثت دیگره امت بعثت دیگره پیغمبره لیکن وظیفه یکه وظیفه همه ادامه وظیفه بعثت مقرونه یعنی چسبیده مقرونه یعنی دو بعثت کنار همان بعثت یک پیغمبر و بعثت یک امت امت اسلام حالا بچانه استدلالی قرآن تا چیات که بچانه الله تعالی اول قرآنشون بعد روایت های دبویت و نبویت هستن الله تعالی کلمه ای که اورتا دوشی ولتقم منکم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون شبهه پیش کرد علامه محمد منظور نومانی در کتاب دین و شریعت اشیه پاچه کرد ولتکم منکم امتون یک امتی بی پس معلومه تماما نه وظیفه پس دیما کہتے گوشی نه معلوم بی که ادا این منکم هر جا من تبیزیه نه شو علماء دقت کنه اشترابت فکر کنه ولتکم منکم امتون یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف دعوت به خیر بده امر بالمعروف کنه نهی عن المنکر کنه و اولئک هم المفلحون حسر فلاح و رستگاریشه پس اگر امت لوٹی کے نجات کا وہ به رستگاری برسی و به فلاح برسی باید آیه کارم بکن چه دست معلوم تمام نسخه رستگاری میشه نسخه رستگاری و نسخه نجات و نسخه فلاح و نسخه موفقیت میشن دعوت الى الخیر امر بالمعروف و نهی المنکر حالا بیان به حدیث حضرت رسول فرمایند که انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا مؤس معسرین شما مبعوث میتگید شما مبعوثید که شما آسانگیری کنید افراد و تفرید چی دور بید و این رای هنچین دعوت را اصلاح را و سعادت بخشی را سعادت رسانی را کشی با اعتدال پیش رود با خشونت پیش نرود جهاد وتی شرایط داری صحبت از احوال و اوضاع عمومیه انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين شو سخت جيرنا بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا صحابه هاك صحابه اجليتا هاك خوب فهمت ببین خاطر الصديق اكبر رضي الله عنه رمز شناس نبوات قلب صديق آینه نبوته یعنی آنچه که نبوت قلب نبی در ریزش شکن صدیق بدون شبه پذیرش شکن مثل آینه نه هر چی که من هر حرکتی بکنه آینه هم یه نشان دادن آینه دم اونه کسی بید فمی حاطر صدیق اکبر مقام خیلی بالاه یه قدرت یقینی و قدرت باوری و قدرت ایمانی بالاترین قدرته بعد از انبیاء علیهم السلام اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدیقیت درجه اولی درجه نبوت بعدی درجه صدیقیت بعد شهداء بعد صالحین صدیق فهم بالاترین فهمه صدیق بر اساس همه پام صدیق اکبر کلمه تاریخی گوشی که علامه سید ابوالحسن رحمه الله فرمانی اگر صدیق اکبر زندگی نامد نویسک مبیت صدیق اکبر بیوگرافی و حالات زندگی و شرح حال و تذکره مید همین یک یک کلمه بس آیا یک کلمه ایون قصد و انا هر پرد یعنی احساس باید بکنه هر معلم هر مردین هر جنین هر فرهنگی هر تحصیل کرده هر فردی امت و انا حیون من چون ایشی تحمل نکنم ای هم غیرت صدیقی نشانه دادن هم احساس مسئولیتی نشانه دادن حالا آ صدیق اکبر آ فاروق اعظم آ سیدنا عثمان حضرت علی و آن سیر مشابه بعضهم من بعض لیکن ربیع ابن عامر صحابی رسول الله نه از مهاجرین انصار نه از اشرای مبشره معروف و نه از مهاجرین معروف و نه از انصار معروف او وقتی در دربار حاکم یارگ بید، در دربار رستم وقتی آیه کارن تو آیون گفتگو کن و صحابه مختلف گفتو کن مغیره گفته کن حضرت عاصم گفته کن یک یک بار که عربی نوبت رسید که ما جا کم شما پا چی داد که ایران شما چی کار داره بلاد فارس شما چی اون کنه انتظار داشت که ما را فقر آورتا یا ما تعصب یا ما یک چیزی انتظار داشت که این جوابی که آیدات انتظار نداشت جوابی چیت که اهل علم دانه گوشتی الله بتعاثنا باب افتعالی بورد ما را الله دیم داتا انا نکته که ما بفهمی نگوشتی در صورتی که فرمانده کل قوا در جنگ جهاد فارس در بلاد فارس حضرت سعد بن ابی وقاص بگشتین ارسلنا سعد ابتعثنا سعد هو قائد قواتنا نگوشتی بگشتینی که ارسلنا عمر بن الخطاب چون بالاتر با عمر حضرت سعد دستور دیگه نگوشتی که حتی نگوشتی ابتعثنا رسول الله امرنا رسول الله نسبتی داد به مستقیما به الله ابتعثنا الله ابتعثنا الله اول گوشت تکان وارد کلمه الله وقت یک جنبشی داری اغلب ما در صحبت های وقت خدا و خداوند و مترجمین و مصنفین هم همه کاره کنه مولانا ابراهیم مولانا محمد ابراهیم سم می استاد ما تو کتاب ما دو ویرایش کنه شب من یه ویراستاری داتا هر چی که الله بود تو اندرو خدا و خداوندی کو کن <laughs> من ویراستار گوشی چو کرتا که باشه به هر حال اشکال نداری از نظر علمی از نظر شرعی فقی ولی الله وقت همه کلمه الله از نظر علمی تحقیق میتونه تا یک کلمه بر دل تا یه تغییراتی قلب تا تغییراتی که الله کلمه وقت عجیبی کلمه الله دیگه هل تعلم له سمیه آیت برای الله دیگه نام سراغ داره اما خدا کد خدا ده خدا خداوند گوسپندان درسته نه کلمه الله عجیبه پاکستان فرنگ تک کلمه الله بیشتر گفتن الله نے کہا میرے الله نے منی الله الله گوشتا الله نے ایسا کہا الله ہدایت دے هر کار ندارم به آب کلمه الله اول چری جمله اسمیه کنن جمله فعلیه نکن جمله اسمیه تا طاقت نیرو خیلی یشتر نحوی شما نه جمله اسمی خیلی نیرو دارید دوام میشید الله ابتعثنا مبتدایی کو الله ابتعثنا ما وعد نیاد که ما را گرسنگی نیارتا ما را تشنگی نیارتا ما را فقر نیارتا ما را رهزنی نیارتا مرا تفریح ایده نیارتا مرا قدرت طلبی نیارتا مرا تمامیت خواهی نه نیارتا و مرا انگیزه های فتوه گشایش ایران ده نیارتا الله سنا مرا الله معموریت داتا مرا الله دیم داتا که ارسلنه تا اینکه بار نیاد نداره الان همی شما کسانی که بلاغت معنی ده ارسلنه تعیینه بعثه تعیینه کلمه ابتعثنا کسرت ما المعنی چی داریم معنی تا کسرت المبانی تدل على کسرت معانی الله ابتعثنا حالا برتی باب افعالتا الله ابتعثنا الله ما را دیم داتا یه صحابی باور ایشه هر صحابی باور همیشه یعنی شاگردان مکتب حضرت رسول الله همه باور و ای باور آهانی معلم آهانی آموزگار به آن القا کتگد و همه چیزی که سوره آخر سوره حج گوشی وجاهدوا فی الله حق جهاده هو جتباکم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اذا هم در واقع ای قرآن ای درس دادتگن ای محمد رسول الله تفهیم کتگن نه هو جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم نشون دیده بیست اجتبا ما چیه گوشه محمد مصطفى احمد مجتبى ما سخنران نن کمی که ردیف شاء الله ما سخنران نه نه مولانا سپاهی سخنران اصلا <laughs> لا قوة إلا بالله أبركنه لا حول ولا قوة إلا بالله هو اجتباكم عجب أحمد مصطفى محمد مصطفى أحمد مجتبى لقب اجتباكم نتيجة يعني كسيك که مبعوث يعني یعنی مجتبا بید و امت مجتبایین تا مجتبای دانشگاهی عزیز دانشجوی عزیز تی وظیفه داره دوست فکر بوده که فقط علمای وظیفه شی تا رسالتی داره تا لحظه هو اجتباکم الله شما را انتخاب کتا استفا و اجتبا تقریبا ها همانای کلمه ها ما جعل علیکم فی دین من حرج الله شما پشتیبانه هیچ مشکلی نه در انجام این مسئولیت و ما جعل علیکم فی دین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم این کلمه شهیدن حالا شما اده اهل و برحال معرض کو که اده فرهنگی هم اهل علمه شهیدن کلمه هم تارشتر مکسی لازمه یه شهیدانش ما مراجع مراجعه کنه ایشی مانا چیه یه مترجم این مانا کتا هم مترجم که شه عبدالقادر فرزند شه ولی الله شه عبدالقادر شه ولی الله چهار فرزند برجسته داشت شه عبدالقادر شه عبدالغنی شه عبدالعزیز شه رفیع الدین شه رفیع الدین و شه شه به او به فاروقی و سیدان گوشن شاه در هندوستان نه یک کلمه دی امام در وقت امام عبدالقادر امام عبدالعزیز امام رفیع الدین و امام عبدالغنی که شاه اسماعیل شهید پدر بید شاه عبدالقادر کسی که ایشی ترجمه گوشن الهامی ترجمه و این ترجمه قرآن آیه در مسجد در حالت اعتکاف انجام داده سبحان الله یعنی الهامی ترجمه آی شهید ترجمه گواه نکوتا گرچه گواه هم یک هم تفسیری دارید او شه شهیدن تم بتانه والا پیغمبر ترا شو که پیغمبر تی معلمه نتیجه ترجمه شد تو لیکون الرسول شهیدن علیکم پیامبر شما مبلغ پیامبر حضرت رسول شما آموزگار شما معلم و مبین برای شما پیام رسان برای شما و تکونو شهداء علی الناس و شما برای مردم آموزگاره شما برای یه دیگه ناس یه دیگه بشریت یعنی شما وظیفه در قبال تمام بشریت داره در قبال تمام انسانان داره لحظا ایشین که وقتی امت از دعوت و از رسالت فاصله گیری نخستین چیز چی پیش کهید این دنیا تا درودش شما با توجه کنه چی پیش کهید وقتی امت چی دعوت فاصله گیری رسالت پراموش کن ایشی بودی اردش از دست دادند این سبک بی رسالت انسان اردش دار لما سید ابوالحسن رحمان الله شکی امت ارزش بنابر رسالتی که دارید تکه تی رسالت چیه؟ تی ارزش همه تی قدرت بنا منوت به رسالت به انجام رسالت به باور کردن رسالت وات رسالت یعنی معموریت و وظیفه ای که دارید این مهمترین وظیفه ای امت ومهمترين رسالة أمته دعوته إلى الله دعوة كافة الناس تعليم عموم مردم اقدام برنامه ريزي برا هداية كل جهان اودی إي امت نيرو أجري إي امت متفق بي ای امت متحد بید ای امت سوء بي إي امت هم هدف بي أجرنا إي امت یه دیگه کار چرا تعلیمی ای برنامه انتی آیه آماده کنه برای دعوت الله برای اصل آیه رسالت و عربی جمله هم دارید که عزیزان که صفتش کو شاید گوشته یادن یعنی که ان فرمانی که انما الامم بالرسالات لا بالثقافات فرهنگ جامعه نگاه نداری ملت فرهنگ نگاه نداری ممکنه فرهنگ غالبه که فرهنگ متاثر کند چین کار راه و روش و رسم بیتگن می بلوچانی مرچی ما مرچی ما ترکو تو می بسیاری نامزدیانی رسم می گوهران نزانه من چی شگم او هندی فیلمان چه چمو چمودش تقلیدی بی درست نه صاحب رسالت آ مقلد نبید آ یعنی دنبال رو نبی آ من برترم یک معلم جایگاه برتر داری در دنیا ما دعوت که ترک تا دایی به یک ترک تا و تر صاحب رسالت نزن تا انما الامم بالرسالات لا بالثقافات امتانی ارزش امتانی قیمت و امتانی توانمندی و امتانی قدرت و امتانی نفوذ و امتانی گسترش امت پیکر گسترش با دعوت الله ممکنه من تو این دعوت الله تا نه در شکل جماعت تبلیغ نه یعنی کلی امت داعی بید صاحب رسالت بید صاحب پیام بید این پیامی اگر نداری برای گفتن باید گوش داشته بی برای شنی متاثر بید پمی خاطر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه در تفسیر گران سنگوات که باز ترجمه از سرمان حضرت مولانا یوسف رحمت الله علیه این توفیق داشت واجه همین آیت زیل شما اهل علم مطالعه کنه و انکه فارسی بیتا تمام فرنگی میں مطالعه کنه ادا یه جای عجیب استنباط کن که اشی تقریبا ما سرسری رده گوشی هر وقتی امت باور کو امت افراد و احادم باور کو امت جنین و مردینم باور کو امت باور کو که بله من معلمیم من آموزگاریم من دهندهیم من باید بده من منجیم من به این خاطر ایده پا به عرصه وجودش بسیاری از بدی در اخلاق در اعمال در کردار خود به خود چیه چی حذف با پر پچه که اوتی جایگاه بلند گیندی که جایگاه جایگاه جایگاه بلندی جایگاه تعلیمی جایگاه اصلاحی جایگاه فکری جایگاه که من منجی ببم من مسله ببم من معلم ببم من معموریت دارم من رسالت دارم او وقتی نه تنها متأثر نبی از دیگه دعوتان من فی و نه تنها تحت تاثیر دعوت های باطل قرار نگیرید بلکه موثر بر دیگران بید و در جامعه موثر بی نقش ایفا کن اسلام که گسترش کوتا در هند در آسیای میانه و در دنیا به همه اهل فکرانی که وتش داعی زانتا لذا آنی تجارت هم در همه جهت بیتا اگر علم و دانشی داشته هنری هم در همه جهت به کار برگ بیتا اگر ثروتی داشته هم در همه جهت بیتا و اگر حتی سیاستی داشته هم در همه جهت سیاست ورزیش هم در همه جهت بیتا که ما دیده گسترش بده و ما الگو قائم کنه و ما الگو به و هرگاه که نسبت به دعوت الله و هرگاه که نسبت به انجام رسالت و هرگاه نسبت به باور کردن رسالت باور اولا که نه و هرگاه درجه ثانوی پیدا کتا دعوتا و رسالتا درجه دومی پیدا کتا درجه سومی پیدا کتا یا چه ردیفه کپتا گوره آ جمامه باطل فرصت پیدا کوتا ای متاثر کوتا و حتی زمانی درود بان الله مثلا شما در اندلس اسپانیا میں مولانا سید عبداللطیف نشته کتابی واجه نوشته واجه کتاب برین تمام بود تیراجی هست تمام بود تا همیشه همیشه شما معلف و مترجم باشن که شما خیلی وسیتر فکر بکنه دایر نه فکر کنه یار جنبه دومه نوشن کدام فکر مکنه شما همیشه این کتاب من بله من دو سه جهان معرفی کتا ای کتاب خب واجه بود گوشی من ندارم تا این نقطه یارتا که در اندلس چه علم چه هنر چه دانش دانش طبی دانش های حتی در علوم انسانی علوم طبی علوم تجربی چه های سبحان الله الله اکبر چه چه ساخت و سازه مسجد سوران الله شما خدمت قبول کن مسجد مکی واجه خدمت الله قبول کن و تمام معاونین لیکن مسجد جامعه قرطبه در آن زمان با آن محراب های متعدد با آن ستون های بیشمار شما ایت حالت که چه تمدن اقشان مسلمان داشتن در غرب چه نقشی داشتن علمی علامه شاتوی، علامه قرناطی علامه قرطبی در کدام فن اسلامی کشن نقش نداشته بله فرمایندی که چون بو از رسالت و از دعوت و از پیش روی باز منتا بس به چیزهای درجه دوم سوم چهارم پنجم مشغول بیتن شنت حب ات حب مال ات کلام درود بان الله حب مال حب جاه و تعصبات نجادی چون وقتی از رسالت دور بی دیگه دیگه هرزه علف هرزه که ایتیان کشا باقا خراب کنه آه افتخارات روی دیگه چیزهایی بی روی نسب روی منطقه روی نژاد روی شی و شی بنی قاطانه آن دانا بنی فلان اید بنی فلانه ای زهی زهی است نهایت نهایتا چی بی نهایتا ای بی بجای پیشرفت نکو به اروپا دیگه مزید پیشرفتی نبی هر قدر هستد آ مخلصین اشان دستا داد و اشان نتواند پیش بره نتیجه ای بید که سبحان الله ایشان چه رسالت نه که کلا ترک بی بله محجور بی رنگ بی آنیتا پیام دعوت رنگ بی اصلاحی حرکتن کمرنگ تا سیاست در خدمت ثروت و مال و حب جا و حب مال قرار گرفت نهایتا بی که آرو چه آت که سبحان الله گوره ایشانش در کتا مسلمانش در قتل عامش کتن و درش کتن چوده کلا آمنطقه الله وسید و تی مسیرت الحیات تا خاطر تلخی نویسی وشی وقتی من رفتم به اندلس و من ودا و من رهنما رهنمایی داشتن رهنما ما را رهنمایی کو مسیحیت گشتی که یه رنگی به ما گشتی ما وقتی ما وقتی عربان دا چه در کتن گفتی عربان در کتن عربیت غالب بی نه عربیت ارزش ندا، اسلام عرب ارزش دن بلوچیت ارزش ندا، اسلامی که بلوچیت ها ارزش دار. ها ملیت اشکال نداری پیغمبر ابقا کتا قبائلانی نامی هم ابقا کتا اشکال نداری حتی مسجد به نام قبائل نامگذاری کتن بله افتخار روی اسلام و وظیفه دعوت الله بقیه تمام چیزان درجه بعدی دارند لذا گوشتی که داشت این رنگ گو رهنما من آخر گوشتون که آقای رهنما خواهش کنن که این حبر تکرار مکن که معلمانی که ارمان چه دار کنم ما تحمل نداره این کلمه گوشتی متوجه بود گوشتی ها نه هنو فعلا من روابط خوبم بعد بالاخره من رفتم به مسجد قرطبه و من و که رفتم من گوشت یا الله اقبال دا یا حتی درکت نماز وانتا من هم درکتی بوانا و ایشی موانع موجود است بله من به زور و درکت نیت کو تو یک گوشه و درکت در مسجد بنوند خدا می مسجد نجات نه که بر اثر سستی ما یا روچ می مسجد موزه مبن جهان اسلام مسجد تبدیل به موزه باستانی مبند هنو موزه باستانی و کلیساش کن الحمدلله یا صوفیه برگشت درسته نه بعض هم به برکت دعوت الله و امر بالمعروف نهی المنکر و همین که رجالش جور کو اللهم صل علی النبی با سید فرماینی که من همودا ای آیت بلند صدای وانتو جا الحق زاق الباطل جا الحق قل جا الحق الباطل آدیس کی آیت وارگه ایشی یک چیزی گوشه که والا سید روحانیت هم هستد معنویت گوشه آ آه، شلوغی دیگه دیگه شلوغی پرند آدم لورتی بودی صدای والغو فیه لعلکم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون بالاخر وش من همین صدا بلند کو که الله من به نشانه بعد بیرون رفتم به عصر با جماعت وانه و عصر با جماعت وانه و دیگه گوشی که من وقتی رفت تو اندلس یک کلمه دادن مولی عبداللطیف بود کتاب تیار تکن یعنی یه منی کوتاهی بود تا من کامل نوان تا بر چون جسته گریخته وان تا گوشی که اقبال هم گوشی تا و سید هم گوشی که ما این احساس کو احساس در عالم تخیل یه بعد یکی بعد برداشت مکن احساس در عالم تخیل ایران که گویا ارواح به ما هم آغوش بیتن ارواح هم ما را سے لپٹ گئے ارواح آهانی رو گذاشتگانی گویا اتکن گویه به ما آغوش تیگی اشتباهی که ما کو تکراری بکنید شما ما درخواستشین که شما در کشور اسلامی اشتباه ما تکرار مکنه آنچه بر جهان اسلامت که بر اثر اشتباهات که در هند ما چه شوکتی داشت درست نه در آسیای بیانه ما چه شوکتی داشت و اغلب جهان که بررسی بیت ها در انجام پریده دعوت و اصلاح کوتاهی بیتا فقط اما نفعای محدود در نظر گرگ بیتا و دو امت دوچار آسیبه اجتماعی بیتا گناهات کن در جامعه تا و گناه و فساد در جامعه تا حب مال و حب جا در معذرت روشن در فرهیختگان در سیاست مداران در علما در فرهنگیان آن زمان همه چیز هست که آش ولا تنازعو فتفشلو و تذهب شانی باد در بود دیگه تو پا که باد نبی تو پا چون جنه واسه شوتی هم مزه وردشکار ورزشکار زانند نه تو پا که باد نه تو چون جنه بجنی شوروی مولانا اینکه این که تران تجربه ها نه توپا بعد که بی اور توپ خوب پریده یا شوتی یعنی کجا روته ای جهان اسلامی رنگ نه ما متاسفانه تاریخ میگوره درس دیگ نبگین تاریخ مطالعه نبگین تاریخ تحلیل نبگین هر جا ما بررسی کنیم اوضاع مسلمان چطور اقلیتان اکثریتان به اقلیت تبدیل بیتگان و چطور اقلیتان چوده چی تبعید کنک بیتگان در هند مروچی چرا یه رنگه الله اکبر ای تمام شی مولانا محمد الیاس رحمه الله برسه به منطقه شاهان گوش کنه درود درود ما عزیزان به منطقه که اودا از کنار دهلی گزید راه سر منطقه که شانت چی همه شاهانی کل من شده گودا مینارن تو منارن تو کاخ شاهین تو اورنگزیب عالمگیر جان مولانا الیاس تحمل کرد نکرد علامه سید ابوالحسن میشه که سی من غیرت تحمل نکنش نتوانم مردم نتوان وقتی چوک لاش بچاری نه چاری تو نتوان نتوان نگاهی کن کسی موتی آگه وقتی چوک آخری دیدار نتوان وقتی برات مجروح نتوان بچاری آه مولانا الیاس رحمت الله من نتوانشان تحمل کنم شنی خاطره یاد که جوانان عزیز گوش کنه خواهران گرامی شما گوش کنه خاطره یاد که تمشانی یک نوشته که خاطره نوشته اتفاقا نشر بود یک بری من فکر کنم فارسیش کو یا نه به ولی اردو تا نشر بی وشی که وقتی انگلیس که انگلیس علکی نیاد که یک روزه نیاد که آنچه در جهان اسلام مروچی اوزایند، احوالند شی نتیجه یک روز نه ها باطل برنامه ریزی کتا باطل داعی داشتا، باطل اهل قلم داشتا، باطل فکر کتا جهان اسلام واب بیتا علما واب بیتا یعنی. یک کنفرانسی تا حضرت لطفون کنفرانسی تا علماء اسلام اکسس پخش کتا مولوی صاحب که کنفرانس سر یعنی کن آداری سخنگانی کن مولوی صاحب یکی چوش چوش چوشه که چوابه همین وقت که فیلم نا نه دی فیلم خیلی خطرناک درست نه داتی یک تحلیلی کناره که جهان اسلام برجسته مردم وابا، سیاست مداران واب جهان اسلام واب جوانا واب به جوانا به چی مشغولش کتا باطل جوانا به چند چیز مشغول کن موسیقی سیکس به لهب به عیش و نوش به تفریحات ناسالم مشغولی مشغول گوش دیلی نشین جوانا همه رنگ تا انگلیس سو با پادیت دل گوش کنه انگلیس سو با و ادا وارثان تاج و تخت ساعت یازده ساعت های اشانی روز از یازده شروع بود از ده شروع بود من یه دانشجوی مصاحبه گفت گفتی سیاده منی گفت منزل من گوش واس چطور این گهانی گشتی می بهتره مردم همه هم که آهانی شب از ساعت چه شروع ها گشتی که با اذان فجر شروع بی بعد از اذان فجر مو چون شیشن نماز و آنن تو و ابسان بقیه این نمازی هم بقیه بعضی شب چه سه شروع بی نو چون نماز پاده لحظی شب چه دو شروع بی لحظی شب چه همیش مشغول به واتساپ با فیل با ماهواره با دیش با ای فضای مجازی با چیز مشغول هم و وقتا و دیگه دیگه شانی فکران تسخیر کنگا دیگه شان فکر دیگه هالیوودشان فکر دیگه بالیوودشان فکر دیگه شان مشغول به لذت های زود گذر کنند ایشان مشغول لذت آراسته کنند جنس برایشان معذرت خوا... معذرت رو خواهر داستان سیکس جنس برایشان اردشان دیگه اردش دارند برایشان پیاده کنند من دستش در بوده اوشی. منم یکی چانه نوشتی بیچاره که من صبح نماز زمانه الله اکبر مسلمان چهار وقتی بود دیگه نه مسلمان نماز مسلمان گره جایگاهی از دست رفته عزیزان گرامی صبح مسجدان چند تا نه غر برنامه ریدیه که و جوانانی حالا دری آبگه که ها من برنامه موافق بیت یک انگریزی من انگلیسی بلد نه ولی انگلیسی مقوله ندای اسلامه و چی پاسخ کنه چی انگلیسی توش گوشی سبحان الله آ چما یاد گرفته چی می رسول یاد گرفته شی ارلی تو بید ارلی تو ریس میک ا من هلتی ولتی اند ویز زود بوابس بله زود پادا تا تو عقلمند هم به تا تو ثروتمند هم به تا تو سالم صحتمند هم به من نبیه چه گوشت سخر غامدی روایت ہے نا قال صخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارک لی امتی فی بكورها اي امت صبح عملتها برکت ده تهجدی برکت ده سهرخیزی صبح تجارتی برکت صبح درس خواندنی برکت زمانی که ما دانش آموزته دبیرستان دبیرستان یا دبیرستان ما را معلمان که صبح حافظ فعال واب نهت صحبا ما رفتتن درسای حفظی صحبا نمانتتن هنو دانش آموز نه طلبه همونجی ما صحبا وابسا یا مالک المال عزیزان اللهم بارك لی امتی فی بكورها حضرت صخر غامدي تاجر کان سخرون تاجرا فبعث غلمانه في الصباح الباكر و کسر ماله ای مال تا برکتت ایوتی کارمندان تجاری صبح زود اعزام کتن که پیغمبر ای رنگا گوشته ای دعای پیغمبر بزورد و لحظه ایشی سروتمند بی تا انگلیت هنچ گوشی نه سروتمند هم به اقلمند هم به دکتر اللهم صلی اللہ نبی کمی مرد حافظه ایران دکتر سیدا دکتر سیدا هم صبح اشعه صبح شعایی که خورشید دادن اشی در تنشید در نشاط فکری خیلی تاثیر گذاره و ب... و بسیاری درباره علمی شما را مطالعات هست شما بشار می تا تایشان هسته که خیلی چه فایده داری بسیاری که انرژی خاصی از ساعت دو از ساعت سه تقسیمات شروع بی یه همه مردم رسی که اشان سهر وقت آیا درود شریف بانه اقبال ای چیز درک کو پنالا با اقبال شی اقبال گوشی بله بعد هم اقبال گوشی که من نامید نہ اچھی ہوتی کشت و اردو شعری داری تھے اقبال نہیں نامید اپنی کشت و سے ذرا نم ہو تو یہ سر تو یہ مٹھی بڑی زرخیز ہے کم میں نم لوٹی تھے انشاءاللہ یہ پتہ بیدار ہے انشاءاللہ میں جوانا پتہ بیدار ہوا انشاءاللہ اقبال آخرا پارلمان ابلیس نقشه کشی بشه که ابلیس به اردو شعری تو گاری تیر اش کتاب شگفتی اقبال که من دقیقا ترجمه کده شما تی حالا من خلاصی عرض کنم اقبال بشه که شیطان بزرگ جلسه تشکیل ده و شیطان های کوچکی یارتان و یعنی اعضای پارلمانی وتی گوشتن هم جلسه داری شیطان شیطانم داعیه دیگه شیطان مبلغ قرآن گوشت انما یدو حزبه هم دعوت دادن خواب نداری آرام نداری برنامه دارید شیاطین انسی و جن انسی انگوات من الجنت و الناس هم همراهن شیطان گوشت که شما از که ترسید مرچی جهان اسلام مرچی جهان غرب جهان اسلام ترسید خیلی حساس بیتا شما چی که ترسید یک شیطانی عضو پارلمان گفت ما چی ما چی جمهوریه گوشت جمهوری بابا همه ملوکیت ما لباس ملوکیت لباس دیگه نوکیم پریشیده تا چی که ترسه شما چی بشه یکی اگه واجه ما ترسن چی کارل مارکس نقشه یا چی عجب گوشتی نه بابا بلی اپن یه چیز نه بالاخره خلاصشن که شما مطالعه کنه بیچاره با, با تعمق با تدبری مطالعه کنه اگه خود تا بگو هر چیزی که گوشن که چیزیں ابلیسی ترهانی و برنامه ریدیانی وہ تشرد دکنه توت بگو چیزی چیزیں شیطان به اقبال به اردو شعری گو اردو شعری هم من بوانو آنه که اردو چه لذت گرا تا سرامان نزدیک اردوان ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں جس کی خاک سر میں ہے اب تک شرار آرزو خال خال اب تک نظر آتے ہیں اس امت میں وہ کرتے ہیں اشکے سہرگاہی سے جو, جو ظالم گزو گوشی تو بگو گوشتی گوش کنے یاد من فتنه پرده از نظر من آنچه که می نقشیان بر آب کند ما ما با بمبست مواجه کن چی این گوشی تو بگو گوشتی بله من تک و توک در امت جبو مولن قلندرم دنه مولانا قندندر بشنو چون حکایت می کند و از جدایی شکایت می کند گوشتی ما ترسه منی ترس چی یک گروهی چنچین قلندرانه بترس از آن که سر به تو دارد نه آن که او دارد گوشتی من چمشان ترسان که آخر شب پا در دل شب بیدار بند من چمی جوانان ترسان من چمی عالمان ترسان من چمی دایان ترسان من چمی صاحب فکران ترسان من چمی صاحب دلان ترسان من چمی امت پیغمبر محمد رسول الله ترسان پچه چی امت ترسه؟ شی شی خاکستر ما سوتا شی گسم ویران کتا ولی شی خاکستر تا شراره موجوده اخگر موجوده با باد قدیم آتشش باد جا یه آتش روشن نه یه گاز و یه چیز دور نهد هر نفس در تا من ترسا هر آن من وابسم پدا یکو من واب پرید هر نفس در تا ہوں امت کی بیداری سے میں لوٹیں لوٹے امتا من به امت بواب برین تا شی احساس من وتی رسالتا وتی ارزشا ای فقط وتی دکان فکر آکان وتی چوک فکر آکان ای فقط وتی مدرسه دوینی گوانده فکر آکان بله یشی تو که عجیب من بترسن که پده بیدار بی ای من مشغول به شراب کده به سکس لحظه به موسیقی لحظه به پلان پاسلان داره بین جوانان و بین علما بله من ترسم شراره موجود یہ وقتی این شراره گواتی لگی این بنی گسا و بنی کل ساختمان و بنی نقشه تمام نقشه برابر بکن اب تک اسم شراره آرزوشی آرزو اشتها امیدها ای ہیں این امید نبوده ایشی مایوس نبیده شی دایی شی فریخته شی گره تعداد مردم اگو چطور تی دلیل چی؟ دلیلش که ای آه سهرگاهی دارن ای در دل شب پادکان این همین کسی گریوان ای همین که حرارت حاصل کنا از بارگاه الله تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا کجا پرز فرض قضایی اشانی اشراق اشراق در دل شب هم پادکایا با عشق سهرگاهی وضوع گرا وقتی تشانی چهره آنگا بیچاره گوش زانه اشانی اشان تازه وضوع گفته وضوعش نگفته چهرهش خیسه محاسنش خیز که محاسن دارن خواهشانی خب رخصار خیزن ترن لیکن نه با آب بلکه با اشک سهار آه سهار اشک سهار ای امت تا هنچین جنین هست هنچین مردین هست هنچین رجال هست که اشمنی تمام ترها از بین برند اشان ابتکار کنند اشان ابداع کنند اشان پیکر دارن اشان بیداری انسان بس من من اشیه چه و گندگی من روشی ما شما گندگی ها الحمدلله امت اسلام دوباره بیدھار بے گئے امت اسلام الحمدللہ جوان پہ فکر آئے گا متوجہ بے گا کہ عجاب مارے دردہ میں احتیاط گرفتار کو تھا مارے بس سیکس گرفتار کو تھا تازہ پہمگائیں مگائیں مبتلا ہیں بلے دے لذا عزہ نگرامی امت باید فرد فرد امت باید احساس بده هر جوان باید احساس بده هر شاگرد باید احساس بده که آقا تا یک مزین وظیفه داشتا تو تی وظیفه ترک تا نتیجه ای بیتا که ای باغ صاحب باغ ترک تا آبیاری ترک تا ایشی هم هر سی گوشن چی گوشن ترک تا نتیجه علف های هرزه ای باغ تا که تا اگه پاد آئے تا اگه بلند انشاءالله خدا تعالی تر بیدار کن و انسان ارزش گو چیه الله نصرت گوه ان انا لننصر رسولنا والذین امنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد من خیلی طولانی هبر کو هدفش ما وتی رسالتا بفهمه و هر یکی احساس بکن بر همه اساس ما حرکت کنه بر همه اساس ما فکر کنه و ما وتی ضعفان وقت پیدا کنه من آخر جمله میشم ما وقتی زعفان وقت پیدا کنه و تا وقت محاسبه کنه که ما چقدر تحت تاثیر تبلیغات و چقدر تحت تاثیر حرکت های منفی و باطل قرار گرفتیم می عالم وقت وقت محاسبه بکن می فرهنگی وقت وقت محاسبه بکن تال طالب علم و توت محاسبه بکن می دانشجو و توت محاسبه بکن می هر قشر می تاجر و محاسبه بکن که من کجا بودی مالا زایه کنگا می هر قشر و توت می استاد دانشگاه و توت محاسبه بکن و توت محاسبه و وقتی وظیفه و مقایسه بکن با در پرتو سیرت رسول الله با زمان رسول الله و مقایسه کنم با زندگی اصحاب و تاریخ اسلام ابوانید تاریخ رجال ابوانی و تاریخ انسان انسان گذاره بانی نو تا مقایسه بکن من گرفتار چه چیزی بیتگن چه گناهانی بیتگن چرا تشتت چرا اختلاف ما بعد آنچه که نامطلوب نتیجه نیت منه ما بعد آنچه که نامطلوب به شکل اختلاف به شکل درستگی به شکل بدبینی به شکل سستی ما بعد منی گناهان نتیجه منی نیت نتیجه منی سستی نتیجه منی غفلت نتیجه هر یکی و وقت فکر کن و وقت مقصر بدن و تا وقت اصلاح فکر کن وقت الله دی مزاری کن و چی الله بلوٹی که الله توانا قبول کن امت عوض بی ازن تو عوض بی جهان عوض بی تو عوض بی جامعه عوض بی تو عوض بی اخشار عوض بند انشاءالله تو عوض بی جهان جا و کشور عوض بید و آخر دامانا الحمدلله رب العالمین www.ulumqurani.com